Ok, eta beti bezala bain ba, bat ekartzen ditugu gaurko saio ontara Hasiko gara entzuten, ba, biharko plan bat, larun baterako plan baten deialdia, zeren ondarribiko gazte asanbladak, badakizuten bezala, superportuaren aurkako kanpaina batean murgilduta dago. Horreko asteburuan umeen eguna ospatu zuten ondarribian bertan, eta bihar larun batarekin, ba, mendi garbiketa, berez bigarren mendi garbiketa ospatuko dute, beraz, ariegon elkarrizketa horretara, ibinka izango dugu gazte asanbladakoa, ondarribiko gazte asanbladako kidea la peine de Beste alde batetik, irungo bilgune feministako kide bat izango dugu, berak eh, azalduko digu, ba, martxan dagoen, jada argazki lehiaketa, irugarren urtez ospatzen dute argazki lehiaketa hori, aurten leloa edo leloak emakumeak historia edo historioekin da. Eta argibide guztiak, baleiak eta horretan parte hartzeko emango dizkigu Mirenek. Atal berri bat proposatuko dizuegu ere bai gaurkoan e, zuaitz antxeta irratiko kolaboratzaia egiten hasi den atala sozioekonomiaren ingurua krisis deitutako atala beraz hori ere izango dugu gaurko auzo hotxaken pa Jete abekan kanibara Eta pasaden asteburuan Mendizolan Hendaiako eh, Kultur Etxean antzerki antzeslan bat eskaini zuten Etxoen Kasa Casa konpainiako kideek. Beraiek hilabete bat pasa dute Hendaian e, eh, hau prestatzen eta berarekin mintzatu gara jakiteko bizka bat eh, nolako konpainia diren eta nolako antzeslana eskaini zuten ere bai. Beraz, e, kontu pila bat urrengo orduan hemen, nauzo hotxak, herri hotxak, kantxeta irratiaren sintonian, laro eta punto zazpi eta laro eta mar puntu Eta guzti hau ba, musikaz alaitzeko gomendio bat iritsi zaigu Ramon eh, lagunak bidalitako gomendioa. aurkoan gogol bordelo taldearen eh, musika entzungo dugu, beraz e, eh, baia utziko zaituztet, beraien nabesti batekin. entzun! Antxeta! Izatea! Caravan is coming, all guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar, but mama, they got girl that I love the best. Well туте, Часка на мерес, мерава палалате, лела, лела, лела, лела пала туте, а, а, а, was drumming and says old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing.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 Lela, Lela, Lela Palatute, girls they like the kissing as much as we do. Lela, Lela. Paul Bordelo pasa palatute abestia entzuten ari gara Auzo hotxak eh, antxeta irratian Eta saiaren hasieran aipatzen nizuen bezala ba jarraian gazte daz, eta beraien eh, proiektuaz edo lanaz eh, hitze e, dugu. Txingurri hotxak saioan egindako elkarrizketa bat entzun behar dugu beraz, e, ibinkarekin egindako elkarrizketa ondarribiko gazte asamladako kide. Kaixo, Bueno, ba, esaten genuen, ondarribiko gazte asambladako kidea zarela eta asteburu honetan ba, superportuaren aurkako umen eguna antolatzen zenutela e, nahi bauzu pixka bat hau kokatzeko beste batzutan hitzein dugu jada guzti honetaz, baina e, ondarribiko gazte asamblada ba, superportuaren aurkako kanpaina batean murgildu da, murgilduta dago, ezta? da? Bai, e, gaude eta gero eta indar gehiokin, ez? Ikusi dugun bezala larumatean jende pilo bat urbildu zen, aurre lehenengo ekimenean mendigar biketan asuntak ere bai, jendi ere bai bultzatu genuen, eta kristo multa izaten ari da superportuan inguruko asunto hau, esaten zen bezala. Eta beraz, orduan, e, zer antolatu zenuten larun baterako eta nola pasatzen eguna? Ba, oso, oso, oso ondo izan zen. E, e, ume bat etorri ziren, amarnak haume, e, bere gurasoekin, e, gero zorionak eman zizkibuten, e, esplikatu genien zerri buruz zen, marrazki lehiak eta nire bai, ba, pilo bat porturik aniz jartzen zituen poslemak, eta oso oso gero beroa bai, izan zen, oso oso polita. Beraz, posi, pozik ikusten zaitugu, hemen daukat ere bai e, bean irekin, ez dakit berak ere galderaren bat duen e, igual azaltzen alduzu pixka bat e, zer e, antolatu zenuten e, esan duzu e, argaz, e, barkatu ba, marrazki lehiak eta horretaz gain gauza gehiago zeuden baitare Bai, oida, marrazki lehiak antolatu genuen e, bi adin kopuru bitarteko bo, oza, zarkapenean ez igual bostetan urtetik amal urte bitarte eta amal urtetik amal urte bitartekoak E, eta gero egin genuen pues, e, txapela banatu, zari dunari, e, goxokiak, Gero bai antolatu genuen todo eh Altxorren Villa, gente, o sea, 6 eh, edo 7 hospital departamento zuten, 6 pertsona bakoitzeko, sei lagun bakoitzeko eta pues 36 gaur beraien familiekin ere bai, o sea, o sea, Jokoa izanten Izuarria, ta ber ja chocolate, aur chocolate dan ja, pues ya gero ta gente que saldu zen, kanpotar tar gente pioal beraien umekin saldu zirela, bizitatzen dena Alde zerretikan, pues, gauzak ikusten, eta animatu egin zirela, eta giro aparte izan zen. Tardun eh? orokorrean, e, ze, ze giro ikusten duzu herrian ondarribian, ba, superportuari dagokionez. Nola, ba, nola ikusten ba, duzu? Ba, lagun asko, jende asko, ba, konzientzia badula, eta gu espera gurena baina asko ez gehiago, ez, konzientzia, eta hori da gure apostasuna, eh? jakita jendea, gero eta jende gehiago da murgildu asuntoan, eta esentez atendiola. diola. Eta sentsazioa. Eta bueno, zuek daramazute ba asteak, ilabeteak, e, incluso gai aulantzen eta pentsatzen dute e, egingo dizute galdera obio bat, baina nea nola ikusten zuen gelditu daiteke superportua? Ba, <laughs> egu hoy espero dugu gelditzea bai. Goren orain eh, bueno, azken berriak izaten dute ez, ba, ez dela bat ere ba, bideragarria ez ekonomikoki ez eh bueno, eh medio que, o sea, natural de bueno, hori informe bada, da, yo espero dugu <laughs> ez egitea. Ba, ez dakit eh, ibinka beitzal ba- berritzea dagoena eta aurre egitea. gita. Eh, galdera bat. Eh, nu nu zenuten se aski? Eh, Gipuzkoa plazan. Ah, izan zen herrian. Ah, vale, vale. Ba, eta eh. baina mendigarbiketa ere egin zenuten, ezta? Bai, beti eh, eh, eta genuen e, e, portuko patxarraigo eta hori faroko bidean. Bai. Ba, hor justo hor egiten eta, bueno, deia luzatzen dut, horreko larumatan, leku berdi, berdinen amartetan e, eh, egiko dugulare bai. Eta zer jarri zen ituzten? umeak garbitzen, mendia? Ez, ez, ez, ez, gu, gu, gu, bet, e, Ah, bale, bale, bai, ja, peskatua bai, bai. ginen hemen. bea dago pixka despistatua eta ez da enteratu <laughs> bi egun desberrinetan egin zela, kontua. Ah, vale, vale, lasa. Ai, bea. Bueno, Ibinka, eh, esaten zenuen eh, eh, urrengo larun batean beste mendig garbiketa bat eh, burutuko duzutela. Igual gelditzen zeiguna da animatzea pixa jendia bertara juteko eta ba. Ah. deialdia zehatz egitea. Ba, hori, pues, eh, urrengo larun batean pues, eh, parte pertsonaro gure, gure, gure gana eta eh, garbitzen dugu mendia pixka Bai. leku eta ordua izango da berdi berdin Amarterritan, eh, Portuko azken malda hortan, Jafaroko bideo hortan. Ados, ba, deialdi horrekin gelditzen gera, ibinka, e, ondarribiko gaztea zanbladako kidea, mi esker gurean izateagatik, eta seguro beste, beste behin eh, izango zaitugula hemen, ba, superportuaren aurkako ekimen hau eta zitze egiten, mi esker.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 Uraletik hemen jarraitzen dugu auzo hotxak e, eh, entzuten antxeta irratian entzuten eta nire kasuan ere egiten nola nolabait eta gogol bordelo hori bai entzuten ari gara Eta gure bigarren gaia aurkeztuko dizuet segidan, jarraian, ba, miren eri egindako elkarrizketa entzungo dugu, koldo nagusia lankideak egindako elkarrizketa bada. Bertan, irungo bilgune feministako kideak, ba, martxan jarri duten, irugarren argazki lehiaketaz aritzen da. gure eskualdean klasikoa bihurtzen ari den argazki lehiaketa, eta esan bezala irugarren edizioa izango da aurtengoa eta aurten baleloa ba, emakumeak historio, historioa edo historioekin eh, leloa dute. Dena den e, berak azalduko digu, ba, pixkat gehiago eta sakonago, zertan datzan argazki lehiak eta honek, eta baitare ze nolako baldintzak bete behar diren, nepeak eta bar sleep without desire. Would you like, window or aisle? Oh, Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my sommelier? Oh, from the nest. Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my I'm at my fire. esan bezala beraz orrusten zaituztegu eh, miren bilgune feministako kidearen eh, hitzekin e, argazki lehiaketa horren inguruan mintzatzen. irugarren urtea da argazki lehiaketa hau antolatzen duzutela, beraz, badirudi irungo bilgune feministak deialdirako indarra duela, eta argazkilaritzak ere, edo argazkilaritza zaletuak e, ba, badaudela irunen, ez da, eskualdean. Bai, bai, bai, afiriekin gainera, zuke bezala, ingo dugu aurten elkarlanean e, lehiaketa, eta, bueno, ba, ba, be, handia eskaintzaz aparte asko lagundu digute ere ba, urte honetan, ba, pixkat profesionalago edo egiteko lehiaketa, eta ez dakit beti gustatu izan zaigun formatu bat izan da, jendeak parte hartzeko aukera badu, eta azkenean ez, ba, bada interaktuatzeko modu bat, ba, kaleko jendea eta gure proposamenen artean, eta hori aurtengoa batzuk esan bezala, emakumeak historioekin egin gaia, Eta, bueno, ba, uste dugu gai zabala dela eta aukerak ematen dituela, ba, jendea animatu da din parte hartzera. E, zergatik hau tartu gai hori, E, bueno, ba, guk azigine lehenengo urtetik argazki eta bai baliatu nahi izan dugu pixkat emakumaren bizibilizazioaren kanpainan ba, lanketa hori egiteko, ez? Eta ba, lehenengo urtea gonekin ere zen, ez? Pixkat ba, uh -huh. gonekin emakumeekin erlazionatuta dagoelako eta ea jendeak ze proposamen zituen. Eta horten ere ba, horren inguruan ba, emakumeak kalera ateratzeko asmoarekin, ba, hori emakumeak historiakin pixkate eh, historian zehar ere gordeta edo... E, bai, desagertara zita egon direlako emakumeak ez, ba, bai testu liburuetatik hasita historiako liburuetara, eta bezaldere historioekin mazkenean ba, emakumen arteko giro berezi hori ere, ba, kurioso eta politia iruditu zaigulako orduan, ba, pixatola ez, jolazen hitzarekin historia eta historioak, ba, ba, hortxe, gaia. Uh E, aipatu dugu lanak entregatzeko epea maiatzaren hogeian bukatzen dela eta gazte informazio bulegora eraman daitezkela argazkiak. Ez dakit entrega egiteko beste aukerari dagoen e, bai, eta zein formatutan aurkeztu behar diren e, argazkiak? E, bueno, aurten guan hori e, oinarriak eta guzti zaztuta e, jarri ditugu lakasita.rgen, bertan daude oinarre guztia, ba, baize formatutan entregatu behar den, data guztiak eta eta guzti hori, eta ba, bizkata horten baina genuen ikusirik aurreko urteetan jende desendek parte hartu duela, ba, ba bueno, ortengoan eskatzen da dagoeneko ja imprimatuta entregatzea, eta hori gazti ba, informazio gulegoan, ba, beraien bitartez ere difusio handiagoa izango genulakoan, eta, bueno, ba, presta gertu ziren bertan jasotzeko, eta, bueno, ba, ja, Ea jendeak parte hartzen du. Bai, e, miren, aipatu duzu, aurten irungo argazkilaritza elkartearen afiren laguntza jaso duzuela, eta e, beste aldaketa batzuk ere badira, ez da? Lehiaketak hiru kategoriatan, e, ba, edo lehiaketa hiru kategoriatan banatu duzu, e? Bai, hori da, aurtengoan hiru sari ematea proposat, bueno, proposatzen dugu, emango ditugu, lehenengoa profesionala izango dena, ba, epaile profesionago bat, edo argazkilaritza munduan dabiltzaten biltzaten ba, kide batzuk em, eukeratuko dute argazki sariduna. Uh Beste alde batetik eh, guk bilgune feminista bezala ba, gure edo mamezu ba, aldetik gehien gustatu edo iritsi zaigunari sari emango diogu. Eta azkenik, ba, jendea, bueno, beti egin izan dugu ez, ba, jendea kalean ere bozkatu dezan, ba, sari herrikoia ja edo emango dugu. Eta hori izango da, ba, ekainaren lehenengo asteburuan buruan, Kalera mhm. aterako ditugu argazki guztiak, e, urtero bezala zabaltza plazan, eta bertan erakusketa egitea zaparte, ba, jendearen bozka jasoko ditugu, eta maieran ba, irusarien berri emango dugu. E, erakusketa txori ingo buzue zabaltza plazan ekainaren bostea, baina urretik ere e, eh, argaziak ikusteko aukera izango da, ez da? Bai, bai, hori da, hori ere merkairu unekin, bueno, eskerrak eman eta beraiekin elkarlanean, ba, beraiek prestabertu dira ere bai merkatuan, ba, behin argazki guztiak jasota eta sari banak eta baino lehen, ba, este edo amarregun bitarten, ba, bertan egoteko erakus gai, beraz, jendeak ere aukere izango du bertan ikusteko, eta gaina bat, leku politia iruditzen zaigu, bazenean ez, emakumeak ere ba oraindik ere zainketa eta erosketan eta ba roloiek dituzela eta bazkenan horri biltzen dira eta bueno ba merkatuan egotearenak ba polita iritzi zitegu. Ongi da ba hortxe bi hitzordu eh, edo deialdi hoiek bata ba maiatzaren 20 baino lehen edo eh, ba, egun hori eh azken egun bezala ba, lanak entregatzeko epea eta bestetik ba erakusketa hori ere esan bezala Mendibir merkatan zentroan maiatzaren 28tik ekainaren Laura e, bitartean ba miren lantze mil esker gurekin izategatik. Ba, zure, mi esker. Onda izan, aio. Agur. Duten garrantziaz jabetzeko, faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Entzun! Antxeta! irratia. Ah. Antxeta irratia.com Zortzi bit, software askaren inguruko saioa, bi oste unetik behin kale kantoian eman Antxeta irratia. Hor izan dugu beraz esan bezala, miren bilgune feministako kidea eta argazki lehiaketa hori proposatzen beraz. Orain neurrengo gaira pasatuko gera, esaten genuen saioaren hasieran e, aurreko asteburuan etxoen kasa konpainiak antzeslana eskaini zuela mendizolan kulturetxea, kulturetxean, endaiako kulturetxean hain zuzen, eta beraiekin mintzatzeko aukera izan genuen, bai beraien konpainiaz, baita beraien antzeslanaz, esan beharra dago konpainia hau ba, multikulturala dela, e, frantsesez eta gazteleraz ere aritzen direla, bertan, e, konpainian bertan, ba, hainbat aktore eh, txileno daudelako. Beraz, esan bezala, erreportai honekin usten zaituztegu, eta etxoen kasa konpainiako kideen hitzekin. Donc bonjour, moi je suis Stéphane Picmal, euh, je suis bayonnais, j'habite Bayonne, je suis donc euh, sur ce spectacle comédien, donc dans la compagnie de Chouen Kassa. Je joue un personnage qui s'appelle Isidore Jones et euh, j'ai participé aussi à la, en fait, à l'adaptation du texte. Hervé Estebetegui, donc, qui est metteur en scène sur ce spectacle Le Bazar des Rêves, qui est aussi, je suis aussi comédien à d'autres moments, mais là sur ce, ce projet-là, j'ai voilà, j'ai mis en scène et, réalisé aussi l'adaptation avec Stéphane de la de Cache-Lune de, l'adaptation d'un livre d'Éric Pubaret en fait, qui est un album jeunesse. Viviana Sousa, comédienne chilienne. Je suis à Bayonne depuis 7 ans. Et je joue dans ce spectacle-là. Je participe aussi à la création. C'est une création collective, l'écriture. Il y en a un autre chilien. Moi, je suis la comédienne chilienne, mais il y a aussi euh, le scénographe, C'est lui qui a fait la conception artistique. Et que lui, il est chilien. Et dans ces projets-là, il joue pas, mais dans d'autres projets de la compagnie, il joue aussi. Anaïs Sindera, euh, je suis de Bayonne et je suis la chargée de communication de la compagnie Choen Casa. le bazar des rêves. Alors en fait, euh, la compagnie H1 Casa, c'est un nom que l'on a choisi euh, collectivement euh, alors déjà, c'est de l'espagnol, hein, parce que la compagnie, donc, elle est euh, française. On fait pas mal de choses ici euh, au Pays Basque, et en France et, aussi un petit peu de l'autre côté, mais aussi au Chili. En fait, on a développé, le, commencement de, la compagnie s'est fait à Santiago et par des rencontres justement. Et Etchuan Gassa, c'est parce qu'on a une certaine, on a envie de donner une certaine philosophie à la compagnie qui est de justement que de faire du théâtre avec euh, les moyens du bord, c'est-à-dire un peu fait maison, avec aussi euh, l'idée un peu d'une famille euh, qui qui gravite autour des, différents projets que, que l'on mène. Et en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça où on a envie, voilà, de donner un ton comme ça où où on a envie que les gens rentrent un peu chez nous pour voir un petit peu l'univers qu'on qu'on peut leur proposer et avec ce que l'on est en fait finalement, puisqu'il y a des liens aussi dans cette compagnie de famille, les euh, réels. Ben, la compagnie a commencé euh, après un échange. Euh, c'est un échange culturel entre comédiens français et comédiens chiliens. Il y a eu un projet où euh, on a joué une pièce ensemble de Ramon Grifero, Santiago Abstracciones. Cette pièce-là, on l'a montée et on l'a jouée au Chili d'abord. Ensuite, on est venu jouer ici en France. Et c'est de là qui, qui naissent ces rencontres-là, ces liens, et qui nous fait 300 ou 4 ans plus tard, créer la compagnie franco euh, franco-chilienne Casa. Mais c'était par rapport à une rencontre euh, qui a été euh, l'année 2002 euh, avec des comédiens ici des, théâtres des chimères et des comédiens du Chili de des Ramon Grifero. Je voulais juste préciser en fait que ça se faisait dans le cadre donc des Translatines d'octobre, donc le festival entre l'Amérique latine euh, et, et, la France, et que c'est dans ce cadre-là, voilà, organisé par le Théâtre des Chimères, que s'est fait cette rencontre et que c'est à la suite de ça, quelques années plus tard, comme l'a dit Viviana, que, que s'est formée la compagnie et qu'il y a eu des rencontres qui ont été faites. Euh, voilà, comme euh, aussi euh, cette année, il y a une, au Translatine une nouvelle édition sur le Chili, parce qu'au Chili, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui se font théâtralement, qui sont vraiment intéressantes et à voir et à découvrir évidemment aujourd'hui et dans la possibilité de le voir ici au Pays Basque. étant des personnes de cultures différentes, donc on a chacun une histoire, euh, une façon de, faire du théâtre, d'être artiste, euh, parce qu'on ne fait pas que du théâtre, mais une vision du monde différente euh, par rapport à nos, notre histoire de nos propres pays. Donc cet échange est très riche. Les difficultés, c'est qu'on aimerait pouvoir faire plus des allers-retours au Chili et créer des projets, idéalement passer six mois ici et six mois là-bas, mais ça, bon, c'est pas, <laughs> c'est possible pour le moment. Ça demande beaucoup d'argent et une organisation quand même importante. Et, ça, c'est un inconvénient. Ben, euh, si on fait les six mois d'été ici euh, et de printemps et là-bas euh, aussi évidemment, mais après évidemment les, les, les, les y a des, enfin, dans l'idéal oui, je pense que tout le monde serait prêt pour ce projet-là, mais après évidemment ici en France il y a on a une intermittence, etc. Enfin, je veux dire, et puis en plus on mène beaucoup d'ateliers de, de formation, etc. qu'il faut suivre sur une régularité. Euh, et donc, euh, il me semble que c'est plus une, utopie ou un rêve qu'une réalité, en tous les cas, de le faire à, certains moments, oui. Mais en tous les cas, pour l'instant, on, est loin, je crois, encore de, ce projet-là. Il y a quelque chose de ce que Viviane a disait un petit peu, ce qui je crois que ce qui, qui, caractérise un peu cette compagnie, c'est que du fait de cultures euh, hyper différentes, artistiquement, on a des imaginaires aussi qui sont hyper différents. Et je crois que le, fait, ce qu'on s'est apporté culturellement ou ce qu'on s'est apporté de nos histoires à chacun rejaillit en fait sur l'artistique des projets qu'on mène en fait, parce que sur n'importe quelle histoire, euh, sur, la, sur la question de l'enfant, sur la question de la relation, sur toutes ces choses-là qui, qui existent notamment dans ce spectacle. On a forcément des visions différentes parce qu'on a grandi à des endroits différents et je crois qu'artistiquement, il y a quelque chose qui du coup fonctionne bien parce que parce qu'on amène chacun un imaginaire qui est très particulier et, qu'on arrive, à, arrive à faire maison, à mélanger justement. Et après, concrètement, c'est que ça peut être quelque chose de très positif aussi, c'est que tous nos spectacles jusqu'à présent, on peut le proposer dans les deux langues, en français et en espagnol. Et en espagnol du Chili, enfin, qui c'est pas le même euh, que de l'autre côté. Et ça aussi, je pense que ça peut faire une richesse euh, qu'on peut naviguer euh, sans trop d'efforts sur une langue et l'autre. les thématiques euh, que l'on aborde, après, on n'a pas fait beaucoup de spectacles parce que la compagnie, euh, elle est jeune, elle a, été créée en 2005. Et donc, il y a eu 4-5 spectacles faits, soit au Chili, soit ici. Euh, mais souvent, ils parlent de l'ouverture sur le monde et de voyage. À chaque fois, pour nous, un spectacle, c'est un nouveau voyage. Et donc, pour nous, l'ouverture des frontières, de parler d'un pays ou, d'un autre. Et c'est la même chose. Donc à la fois, évidemment, il y a un côté très latino, enfin, en tous les cas qu'on espère amener euh, là-dedans parce qu'il y, a une générosité là-bas euh, latine qui est importante, enfin, moi qui m'avais saisi la première fois que j'avais été au Chili. Et puis à la, fois, nous ici en France, il y a, on a hum, d'autres richesses aussi, d'autres choses, un euh, certain savoir-faire, peut-être une certaine technique. donc nous, on essaie d'allier les choses, mais en tous les cas, c'est toujours pour parler de l'humanité ou de l'homme en général. Alors le Bazar des rêves, euh, c'est un spectacle jeune public à partir de 4 ans. Donc c'est l'histoire euh, de Cachelune. Donc c'est l'histoire euh, d'une femme qui traverse les continents et les pays avec sa maison. Et là, elle se retrouve au désert d'Atacama, au Chili. Et elle ouvre son bazar et elle va raconter des histoires aux enfants, parce que les enfants ne peuvent pas lui, acheter euh, des bonbons ou des choses qu'elle a dans sa vitrine, alors elle leur, propose euh, de leur raconter des histoires avec euh, ce qu'elle a dans sa maison. Encore une fois, en prenant les petites choses qu'elle a par-ci par-là pour raconter l'histoire et faire rêver les enfants. Il y a aussi Isidore Jones, donc elle est suivie, cette femme. Cette femme est toujours accompagnée d'un homme un peu mystérieux, Isidore Jones, joué, par Stéphane qui la suit un peu partout, qui l'aide parce qu'elle n'arrive pas tout le temps à porter sa maison et sans le savoir, elle apporte. Et donc il y a une petite histoire entre les deux que je ne dirai pas. Il faudra <laughs> venir voir le spectacle pour savoir la suite. <laughs> Sur, sur cette idée, en fait, l'histoire de Cache-Lune précisément, c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient cache-lune. Et le principe de cache-lune, c'est que c'est un métier euh, de cette personne qui couvre la lune pour pouvoir en faire les croissants de lune au fur et à mesure de, la lune. Et il perd, lui, la pilule qui lui permet de monter jusqu'à la lune. En fait. Donc euh, il va euh, chercher à a trouvé une technique pour monter sur la Lune sans cette pilule. Et il va se faire aider par euh, tout un tas de personnages qui vont tenter de l'aider, de l'accompagner, euh, avec à chaque fois des échecs parce qu'on ne trouve pas la solution. Alors, euh, en le faisant monter sur un avion en papier, en le faisant rebondir sur des ressorts, en l'accrochant à un cerf-volant, et ça fonctionne pas. Donc, c'est un spectacle qui va traiter en fait de, de cette notion-là, et de la découverte du monde, et de la notion aussi de solidarité il, va falloir que ce petit garçon, pour finir par euh, atteindre la Lune, décrocher la Lune, euh, se fasse aider par euh, tout un tas de personnes qui mettent leur énergie à disposition de ce petit garçon qui s'appelle Timo Léon. il y a plusieurs thématiques qui sont abordées autour du, justement de l'enfance. Hein. Euh, un petit garçon qui veut aller sur la Lune, ça fait partie aussi de, sa part de rêve, euh, ou en tous les cas du fait de réussir. Et je crois que quand quelqu'un que ce soit un enfant ou même un adulte veut réellement quelque chose, il arrive toujours à obtenir en se donnant les moyens de le faire. Et là, évidemment, euh, comme tout accompagnement que l'on doit faire, nous, avec des enfants, euh, que ce soit au niveau théâtre ou dans l'éducation ou peu importe, euh, il y a le fait d'aider un enfant à atteindre son objectif. Là, c'est aller sur la Lune, donc il a peut-être euh, la tête dans la Lune, lui. en perdant sa pilule à ce moment-là. Mais voilà, alors c'est pas une chose facile, mais en tous les cas, il va se faire aider par tout un tas de personnes, et puis on va se rendre compte à la fin du spectacle que c'est vraiment par la réunion de toutes les personnes, effectivement, que il va réussir à monter sur la Lune. Donc il y a vraiment, effectivement, cette notion d'entraide qui est importante là-dedans. Isidore Jones aide petit à petit aussi euh, Luz Fontana, donc l'autre personnage, à raconter l'histoire et à trouver la, solution euh, de, ce conte-là. Le bazar des rêves. Déjà, non, déjà pour comme compagnie pouvoir euh, continuer à avoir la force d'exister et de pouvoir batailler pour euh, exister, parce que c'est pas c'est pas facile en hein, ce moment. Donc euh, de pouvoir rester tous euh, réunis euh, avec la bonne humeur et toute l'énergie qu'on a jusqu'à présent et cette jeunesse-là qui, qui nous permet quand même d'être sur scène jusqu'à tard, en même temps qu'on bataille avec l'administration. En tous les cas, c'est même pas la situation des artistes, c'est la, situation des compagnies surtout. donc, nous, c'est une jeune compagnie, mais après, on travaille aussi euh, avec dans d'autres compagnies plus grandes aussi et, qui ont elles-mêmes leurs difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, évidemment, déjà d'être jeune compagnie, c'est quasi impossible, donc il faut vraiment s'accrocher. Mais en tous les cas, trouver des partenaires, c'est compliqué. Et du fait que les compagnies elles-mêmes euh, ont des difficultés, évidemment, les artistes aussi ont, ont, des difficultés et que mm, un artiste ou un comédien ici, il a très peu de possibilités faut qu'il aille chercher les contrats, qu'il aille faire des pubs ou peut-être euh, faire le Père Noël au supermarché. Oh, enfin, j'espère que des choses vont changer euh, euh, et que la culture va arrêter d'être comme ça amputée euh, par euh, différentes mesures euh, au niveau de, de, l'argent parce qu'évidemment on commence à ressentir réellement les effets et que, et que on a peur que aussi la culture se nivelle et nous on, est, on essaye en tous les cas d'être encore un endroit de résistance comme il y en a beaucoup qui le font. Du coup un artiste il peut plus ne faire que de l'artistique. On a eu tout un parcours artistique de répétition, de mise en scène, de montage, d'écriture et puis tout un parcours aussi administratif, gestionnaire où on a de gestion où on a écrit des dossiers, où on est allé voir des administrations, où on est allé voir des fondations. Donc on a, ça a été intéressant, mais ça demande une énergie folle aussi qui, qui peut un peu aussi nous couper de l'artistique. Je crois que, enfin souvent, moi j'ai cette, vision-là de l'artiste, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous la même, mais c'est en tout cas une personne qui va regarder comment la société agit ou comment la société fonctionne, peut-être d'un œil différent que, que ce que les autres vont la regarder. Et rien que par ça, c'est un acte politique au sens, euh, au sens euh, premier du terme. La politique dans l'art, elle se situe à cet endroit-là, d'essayer d'aller d'aller regarder la société avec un œil ou, ou dans, un angle de, dans un angle de vue dans lequel personne ne la regarde la culture doit rester euh, euh, dans le domaine public et qu'on ne doit pas rentrer justement comme ça se fait beaucoup plus par exemple au Chili, c'est-à-dire dans un domaine privé où euh, on est sponsorisé, ou par exemple si on voit un spectacle au, Chili, il y a des écrans à droite à gauche pour, avec des publicités de grandes marques commerciales, etc. Dans ce système de, de, ce système marchand finalement où un spectacle est un produit. Time to depart. So hit the road. Take your toothbrush, little darling. Take your luggage and your home. Oh, can't you see? You belong to me. It's time to travel. It's time to go. Ancheta Irratia. Luxu eta maitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gure Herri mugimenduaren ahotsa, antxeta irratian, Arratxaldeko ordubietatik iruak arte, eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, pausu mediak ekoiztutako saioak. Iru bebikoitza herri hotxak punto Iru bebikoitza herri bederatzia kogi gutxi auzo hotxak entzuten zarete, pausu mediak ekoizutako saioa. Antxeta irratia laroita beratzi zazpi eta laroita mar puntu bost FM-en. Atxeden txiki bat egiteko garai iristen zaigu hemen auzo hotxaken abesti bat entzunez eta gaurkoan gogol bordeloren musika entzuten ari gara. Comes up, It will be on your side. It will be on your side. to the song of wheels all demons die rays of joy they multiply harmony you will be my bride but when the sun comes up i will let out last breath and slumber softly into the your side. It will be on our side. Hortxe beraz, gogol bordeloren musika entzun duzutena hemen, nantxeta irratiaren sintonian, auzo hotxak saioan, eta saioaren hasieran ere aurkezten genizuen bezala, bagaurkoan, atal berri bat irekitzen dugu hemen auzo hotxaken, e, atal hau, sozioekonomiaren inguruko atala izanen da, e, zuaitzek, antxeta irratiko kolaboratzaiek egindako atala edo saioa, eta bere izena krisisa da. Beraz, krisisarekin usten zaituztet. Krisia, krisia eta krisia. Azken aldian, den gauza bakarra da. Krisien ondorioz, hau eta beste gertatu da. Hori langabezian dago, edo ura itxi dute. Egunero, gauza bera. Krisiaren gaia, lehenengoz, 2008ko martxoan ospatzeko ziren Espainia ropeskundeetan entzunuen gogoan dut. Politika ekonomikoa zela eta, telebistako eztabaidan jarri zituzten Pedro Solbes sozialista eta Manuel Pizarro popularra. Azken honek, krisi latzaren iragarpena egin zuen. Solbesek, gezurti eta gizartearen aurrean izua zabaldu nahi izana egotzi zion. Mamua zeporrela zioen batek. Ez zinozoa izan, zion besteak, botere nahiak dakarren jokoa. Grazia ere izango zuken, langile eta herritarron eskubide eta bizi ereduak azken amarkadeetan egoel harrian egongo ez balira. Eta ara, pizarrok arrazoi, hilabete gutxitan bete-betean asmatu. Geroztik, gurpilero honetatik atera ezinik gaude. Irentxi gaitu. Arna sartzeko zailtasuna ditugu. Maratu ilaizterketa batekin alderatuko bagenu, ofizialki, Lehman Brothersen porrotak eman zion hasiera. Lehen kilometroen aurretik, dirua zurrupatu besterik egiten ez duten banketxeen gainbera ekiditeko, milioiak eta milioiak opari eman gizarte ondoratu ez zedin izua, beldurra, etengabe zabalduz. Kapitalismoaren berfundazioa, sistemaren kolapsoa, merkatuen atzeraka da, guztiok implikatu behar, egoerari buelte emateko. Guztiok, egoera sortu zutenak, berdin-berdin aberasten jarraitu erren. Bigarren kilometrorako, ereak zertziren, ederk ikasi genuen. Alako krisietan, langabeziak gore egiten duela ere bai. Enpresak itxi, etxe bizitzer osteko krediturik emanez, petrolio prezioaren goraka da, gizartearen gainbehera dator, erreforma sakona behar ditugu, gerrikoak estutzera goaz, esan ziguten irugarren kilometrora, iritxe horretik. Eta ala egin dute, berriz ere herritarrak ito. Ez duenari duen apurrak entzea, errezagoa baita. Laugarren kilometrorako, itotan geunden, korrika jarraitzeko indarrik ez. Beste batzuk ordea, diru irabazi eta irabazi, baina jainkoaren legea omen beti gehiago nahi, beti gehiago behar. Hori da merkatuen legea, Beraz, gehiago estutu beharra dago. Nola, beldur gehiago sortuz, ikara edatuz, erreformen bidez, irabaziak areagotuz. Eta gu, nor gara gu? Langabe geratu den berrogei urteko gizona. Inungo nominari gabe, etxeak garbitzen dagoen etorkina. Hipermerkatu bat eraikitzeko, landa ere endu dioten ekazaria. Etete ezberdinen bidez, lau urtez, noizbein kalanean dagoen gaztea. Etxe bizitza ordain izateko, egun guztia, etxetik kanpo pasa behar duen bikotea hori garagu. Egoeraren aurrean, aterki ireki eta uri jasak harrapa ez gaitzan, itxaropenean bizi gara. Ondoko handola busitzen den ikusi arren, gu guztiaz garenez, lase bizi garen norbanakoak baino ez gara. Busitzeko beldurrez, gauza bere horretan, hobe ustea, pentsatzen dugunak. Aukera bada, laizterketa bakarrik eta inoengo laguntzari gabe egitea. Beste aukera berriz, elkarri laguntzea. Behar duenari ure ematea. Gaizki dagoenari itxarotea. eta elkarrekin kilometroa burutzea. Horra hor, bi aukera. Beraz, zer lortuko genuke bizi dugun krisi egoera honetan ideologiak ideologia, gizarte sektore ezberdinak batu eta guzti honi aurre egingo bagenio, maratoia bukatu, podiumean sartu eta etorkizun duin bat guztionzat ziurtatu. También abiertos a que puedan aportar, pero, pero que lo hagan de una manera Zibilizade razonable. Zibilizade razonable. Zibilizade razonable. Inditugu obra uh, anitz uh, aurten, inditugu obrak, inditugu obra uh, anitz uh, aurten, inditugu obrak anitz, uh, anitz, uh, anitz. Uh. Itzarmen honekin, E, lortu nahi duguna da obra uh, anitz zibilizade razonable zibilizade razonable itzarmen honekin e, lortu nahi duguna da obra uh, anitz zibilizade razonable zibilizade razonable ingurumena, ez da igrekoarekin idazten. Garraioa, ez da igrekoarekin idazten. Iruzurra? Iruzurra bai, idatzi daiteke. Trenak, trenak ez dauka, irik. Euskal Herriak ez du igrekorik behar. Euskal Herria ez da geldituko. zuten guzti zorrela esaten, pixka modifikatu ditugu. Hautezkunde garaia iritsi da eskualdaren parte batera behintzat. Eta hortxe ditugu denak txoro txoro eginak. gurean jarraitzen dugu hemen auzo hotxak e, eh, Magic Slim and the Teardrops entzuten ondarriko blues festivalaren e, diskotik abestia Minutu gutxi gelditzen zaizkigu, beratziak e, zazpi gutxi iaia dira Antxeti erratia entzuten ari zarete, laroita beratzi punto zazpi eta laroita mar puntu bost FM-en pausu mediak ekoiztutako saioak, herri hotxak. eta saio honetan gelditzen zaigun bakarra gaurkoan, ba agenda aipatzea da edo behintzat eh aipamen batzuk e, interesgarrienak iruditu zaizkigunak. Hori baino lehen dena den, goazen pixka bat gozatzera blues abestiontaz. Música Sometimes I could cry. want to find my mother grave Fall on only two. beautiful young lady. She's so beautiful. Bo, Eta esango duzute zer rote da entzuten ari dugun hori. Orain txe jakingo duzute. batzuk segure esagutu duzutela kabaret pelikularen abestia da Eta zergatik ote jartzen dudan kabaret, ba gure agendaren errepasoa egiteko balio digulako, zeren orain bertan lanetik eina endaiako musika elkartea antolaturik, ba kabaret afaria burutzen ari delako, lezal e, eh, eh, lezaleko estena tokian edo aretoan eta bertan afaria eta esan bezala bain ba, bat eh, ekimen edo ikuskizun ba, ikusgai egongo dira gau osoan zehar gaur bertan zazpita nasten zen beraz oraindikan garaiz zabiltzate ba, ikuskizun interesgarri eta politau ikusteko Aipatu behar dugu ere bai, bertan mize egongo dela eh, gure entzuleek, herriotxakeko entzuleek, jakingo dutenez, lusu eta maitasun hotxaken aritzen den bakolaboratzaia bihar eta saioaren hasieran aipatzen genuen bezala mendi garbik eta deitu dute eh, ondarribiako gazte asanbladakoek superportuaren aurkako kanpainan kokatzen den ekimena. The continent of eguna daukagu irunen, beraz, e, ba, deialdi paregabea ere bai, ea eguraldia laguntzen duen eta giro honean ba, pasatzen den sagardo egun hau. Eta igandean denok dakizuten bezala nola ez herri urrats, ba, iparraleko ikastolen aldeko eh, bai, e, ba, ekimena, jaialdia, senperen, urtero bezala. Eta horretara ezin bazarete jun, ba, ni beste proposamen bat luzatuko dizuet, zeren lakasita gaztetxean, arratsaldeko bostetan, bilera bat egongo da, eta esango zute, bueno, ez dago parerik ez, eh, proposamen bat eta bestearen artekoan, baina, bueno, eh, bertan, ba, bilera horretan, barazki kooperatiba bat egiteko asmoa zabalduko da, informatuko da eta interesatuak baldin zaude, ba bertan informazio guzti eskuratu ahalko duzute. Bye bye, my lieber Eta honekin utzi behar dugu gaurko auzo hotxak eh, badakizute urrengo astean berriro ere hemen egongo erazuekin sortzietatik bederatziak arte, ostiralean auzo hotxak, baina egunero sortzietatik bederatziak arte eta ordubietatik iruak arte, herri hotxak, bidasoaldeko herri mugimenduak, egiten dituen saioak eta pausumeriak ekoiztutakoak. Bi esker gurekin egoteagatik, ondo pasa asteburua eta jo! Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.